İslam dünyası, elm və ibadət. İslam dünyası, iman və təqva. İslam dünyası, ailə və cəmiyyət. İslam dünyası, dünya və axirət. İslam dünyası, bu dünyanın sakini ol. Sakin ol. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm gəlişindən sonra artıq heç bir peyğəmbərə itaət olunmur. Yəni sonuncu peyğəmbər Muhammed sallalləmdir və sonuncu peyğəmbər gəldikdən sonra ondan əvvəlki peyğəmbərlər itaat olunmur. Yəni bu gün heç bir insan iddia edə bilməz ki, mən İsa əleyhissalamın dini ilə gedirəm, Muhammedin şəriəti mənə lazım deyil. Bu qəbul edilməzdir. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu peyğəmbərləri vaxtaşır göndərib. Hər peyğəmbər gəldikdən sonra özündən əvvəlki peyğəmbərin e, itaəti keçirdi gələn peyğəmbərə. Və sonuncu peyğəmbər əvvəlki hökm qaldırılırdı. Bəli, əvvəlki hökm qaldırılırdı və E, yeni gələn peyğəmbər artıq bütün itayət o peyğəmbərə edilirdi. Necə ki, məsələn, Musa aleyhissalam götürsək, sonra İsa aleyhissalam gəldi, hamı ona itaət etməli idi. İsa aleyhissalamdan sonra Muhammed aleyhissalam gəldi, ondan sonra da hamı ona itaət etməlidir. Və öncə bütün peyğəmbərlər də bu cür sadalamaq olar. Ona görə e, Allah subhanallah Quran-ı kəmdə buyurur ki, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Və kim İslamdan başqa bir dinin ardınca gedərsə, o ondan qəbul edilməz və o axirətdə xəsarət çəkənlərdən olar. Yəni, bu e, ayə açıq-açıq göstərir ki, bizim inancımız, etiqadımız bugünkü gündə Peyğəmbər s.ə.v-in gəlişindən sonra olmalıdır Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.və onun şəriyyətinə. Bu da çox mühüm bir məqamdır. Yəni, kimsə deyə bilməz. Məsələn, bugün bəzilər çıxır, özünü deyir ki, mən İbrahimiyəm, İbrahim Peyğəmbərinin dininə gedirəm və s. və s. Bunlar hamısı dəccallıqdır. Bunlar hamısı yəni, o imandan çıxmış insanlardır ki, özlərini başqa Peyğəmbərə nisbət edirlər və sonuncu Peyğəmbəri qəbul edirlər etmirlər. Eyni zamanda Qurana da ziddir. Əlbəttə şübhəsiz ki, Qurana ziddir. Çünki Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu taala peyğəmbərləri bir-bir sadalayıb və hər bir peyğəmbərə necə itaat olunmasını, onların itaatinin vacibliyini Allah Subhanahu vurğulayıb. Bunu e, e hətta kör insan qulağı ilə eşitsə, buna iman gətirər. Lakin qəlbi kör olan insan buna iman gətirməz. Niyə görə? Çünki artıq onun qəlbi bağlanıb. Və Allah Subhanahu taala e, diləyirik ki, o qəlbi bağlananların qəlbini Allah Subhanahu İslam açsın, genişləndirsin ki, onlar da İslamın həqiqi nurunu e, duysunlar, hiss eləsinlər, bəli. Digər bir əsas isə imanın e, təfsilatlı imanın peyğəmbərlərə odur ki, e, biz peyğəmbərlərin hamısını sevməliyik və hamısını özümüzə dost bilməliyik. Çünki bu e, imanın şərtlərindən, əsas şərtlərindən hesab olunur ki, biz Allahın mömin bəndələrini, xüsusən də peyğəmbərləri, hansı ki, möminlərin ən yüksək dərəcəsindədirlər, peyğəmbərlik dərəcəsindədirlər. Biz onları sevməliyik. Bu da e, təfsilatlı imanın şərtlərindən, əsas şərtlərindən biridir. Və bu haqda da Quran-Kərimdə və Peyğəmbər hədislərində çoxlu e, saysız, hesabsız sübutlar mövcuddur. E, həmçinin e, biz etiqad etməliyik ki, onların e, digər insanlar üzərində böyük bir üstünlükləri var. Yəni onlar düzdür, bəşərdirlər, insandırlar. Lakin onların başqa insanlar üzərində çox böyük bir üstünlükləri var. O da təbii ki, onların peyğəmbərlik xüsusiyyətləridir, peyğəmbər olmalarıdır. Bu da Allah Subhanahu onlara verdiyi bir üstünlükdür və biz bunu etiraf etməliyik və qəbul etməliyik. Biz etiqad etməliyik ki, Allah Subhanahu peyğəmbərləri bir-birindən üstün edib. Və biz buna könül xoşluğu ilə baxmalıyıq. Yəni biz buna peyğəmbərlərin bir-birindən üstün olması məsələsinə Allah Subhanahu onları fərqləndirdiyinə görə biz onunla razılaşmalıyıq. Biz deməməliyik ki, niyə görə filan peyğəmbər filan peyğəmbərdən üstün edilib və s. Məyər peyğəmbərlər hamısı bir deyil, xeyr. Ümumilikdə bəli, peyğəmbərlər hamısı birdir. Lakin Allah Subhanahu onları bəzisini digərindən üstün edib və biz buna e, sadə üsulla, sadə qaydanla yanaşmalıyıq və bunu bu cür də qəbul etməliyik. Çünki bu bizə bu cür Allah Subhanahu tərəfindən e, verilən bir etiqaddır və onu olduğu kimi də qəbul etməliyik. E, peyğəmbərlərin adı çəkiləndə peyğəmbərlər xatırlananda onlara salat və salam deməliyik. Və e, salat və salam nə deməkdir? Salat odur ki, əs-salat, yəni dua etmək, salam isə salam vermək. Yəni, məsələn, biz eşidirik, deyəndə ki, məsələn, Nuh aleyhisselam, məsələn, Yusuf aleyhisselam, Musa, İsa aleyhisselam. Yəni, bu nədir? Biz Peyğəmbərlərə salam deməyimizdir. E, salam nədir? Salam Allah s.ə.q. adlarından biridir. Və e, Allah s.ə.q. özü Quran-ı kərimdə özü Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərə salam deyib. E, məsələn, Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, e, "Səlamun alə İbrahim." İbrahimə salam olsun. Həmçinin Nuh əleyhissalam haqqında buyurub e, və digər peyğəmbərlər haqqında Allah Subhanahu onlara salam buyurubdur. Və bu da bir etiqad olaraq ki, peyğəmbərin adı çəkilində salam deyilməlidir. Bu da mütləqdir. Və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə gəldikdə isə E, Peyğəmbər s.ə.v özünə salavat deməyin qaydasını bizə bildirmişdir. O buyurur ki, mənə e, sallallahu aleyhi və səlləm, yəni həm salam olsun, həm də salat olsun. Salat nədir? Duadır. Allah subhanallah Peyğəmbərimizə s.ə.və salavat demək haqqında buyur ki, İnna Allaha və mələikətəhu yusallun aləl-nəbi, yə eyyuhəllədin əmənu, sallu aleyhi və səllimu təslimə. E, Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat deyirlər. Ey iman gətirənlər, siz də Peyğəmbərə salavat deyin və salam deyin. Və bu Allah s.ə.v. müminlərə buyurduğu bir əmrdir. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in xüsusi bir fəzilətidir, üstünlüyüdür ki, o digər peyğəmbərlərdən Allah Subhanahu bu cür bizə xatırlamağı əmr etmişdir. Əbdürrəhman müəllim, əzm sahibləri dedikdə biz kimləri başa düşürük və bu hansı anlama gəlir? Bu barədə bizə məlumat verin zəhmət olmasa. Bəli, əzm sahibləri dedikdə Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki, "Fasbir Kəmə sabr ulul azmi minər rusul. Peyğəmbərlərdən, yəni elçilərdən, əzm sahiblərinin səbr etdikləri kimi sən də səbr et. Bu Allah Subhanahu peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm e, söylədiyi əmrdir və bu həm də bir təsəllidir. O vaxt ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, öz qövmünün tərəfindən çoxlu əzab-əziyyət görürdü, çətinliklərlə qarşılaşırdı. Allah Subhanahu ona təsəlli verdi ki, səndən əvvəl olan böyük peyğəmbərlər ki, səbr edirdilər o çətinliklərə, sən də onlar kimi səbr et. Demək əzm bəli. sahibləri dedikdə peyğəmbərlər nəzərdə tutulur. Əzm sahibləri müəyyən peyğəmbərlərdir və ya başqa mənadadır. Bunun iki mənası var. Elm əhli alimlər iki məna söyləyiblər. Bəzən də ki, əzm sahibləri bütün peyğəmbərlərdir. Yəni bütün elçilər, bütün elçi rəsullar əzm sahibləri sayılırlar. Lakin e, bu rəyi təsdiqləyən açıq əşkar sübut yoxdur. Amma o alimlər ki, deyirlər ki, əzm sahibləri 5 peyğəmbərdir. Çünki onlar Quran-Kərimin ayələrində bir yerdə qeyd olunublar. Bu daha doğru rəydir. Bu rəyi, e, yəni o 5 peyğəmbər kimlərdir? Muhammed sallallahu İbrahim, e, Nuh, Musa və İsa. Bu 5 peyğəmbər əzm sahibi peyğəmbərlərdir. E, və əzm sahibi nə deməkdir? O, onu açıqlamaq istədim ki, e, əzm sahibi olur ki, yəni həmin o peyğəmbər daha e, ağır yükün altında, daha ağır məsələnin altında olub və o əzmkarlıq göstərib o imtahan qarşısında, o çətinlik qarşısında. Onun üçün əzmkarlıq göstərib və səbirli olub. Və bu mənanı e, daşıyıb, çünki onlara daha ağır məsuliyyət verilib. Və Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə əzm sahibləri e, haqqında qeyd etdiyimiz ayədəki fasbir kəmə səbərə ulul əzm minər rusul e, bu ayənin özü, yəni əzm sahibi olan elçilər kimi sən də səbr et. Həmin əzm sahibləri haqqında o İbn Abbas radiyallahu anhu, sonra Mücahid, İbn Abbas peyğəmbərin sahabəsidir, sonra Mücahid alimlərdəndir. E, onlar qeyd edirlər ki, burada məqsəd həmin o 5 peyğəmbərdir adlarını çəkdiyimiz 5 peyğəmbərdir. Yəni bir daha sadalaya Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, Nuh, İbrahim, Musa və İsa peyğəmbər. Bu 5 peyğəmbər ulul azim, yəni əzm sahibləri olan peyğəmbərlərdir. Az öncə söhbətimizdə bəzi peyğəmbərlərin özəllikləri haqqında məlumat verdiniz və bu yerdə e, digər bir sual da səsləndirmək istəyirəm ki, peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin özəllikləri hansı idi və ümmətin üzərində onun hansı haqqları var? Demək peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm biz qeyd etdik ki, o e, ötən peyğəmbərlərdən ən üstünüdür, ən şərəflisidir. Və təbii ki, bu e, şərəfli peyğəmbərin, ən üstün peyğəmbərin özünə məxsus e, müəyyən xüsusiyyətləri var ki, və müəyyən haqqları var ki, biz hamısını onları qoruyub saxlamalıyıq. Ötən e, xüsusiyyətlərin üzərinə e, bunları əlavə etmək olar ki, Allah Subhanahu Muhammed sallallahu əleyhi və bütün bəşəriyyətə göndərmişdir. Yəni əvvəlki peyğəmbərlər öz qövmlərinə müəyyən bir tayfalara göndərilirdilərsə, peyğəmbər sallallahu əleyhi Muhammed sallallahu əleyhi bütün bəşəriyyətə göndərmişdir. Bir peyğəmbər kimi bir elçi kimi. Allah Subhanahu buyurur ki: "Və ma arsalnak illə kafatan lin-nasi bashiran və nadira." Biz səni bütün insanlara xəbər müjdə verən və xəbərdar edən olaraq göndərmişik. Yəni Allah Subhanahu burada peyğəmbər bütün insanlara göndərildiyini vurğulamışdır. Həmçinin Allah Subhanahu taala e, peyğəmbər sallallahu vəsf etmişdir ki, peyğəmbər sallallahu bütün yaradılanlara olaraq göndərmişik. Yəni həm insanlara, həm cinlərə bütün yaradılanlara, hansılar ki mükəlləfdirlər, onlara göndərilmişdir. Və bizim bildiyimiz yaradılan mükəlləflər cinlər və insanlardır. Demək, Peyğəmbər s.ə.v bütün yaradılmış məxluqlara göndərilən bir Peyğəmbərdir. Və bu da onun xüsusiyyətlərindən, özəlliklərindən biridir. Digər bir özəlliyi isə Peyğəmbər s.ə.v-in ondan ibarətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v bütün e, Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Yəni, o, ən sonuncu Peyğəmbərdir, ən sonuncu elçidir. Yəni, həm rəsuldur, həm nəbidir, ən sonuncusudur. Peyğəmbər s.ə.v-in digər bir xüsusiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Peyğəmbər s.ə.və e, xüsusi bir möcüzə verilmişdir. Hər bir Peyğəmbərə biz bilirik ki, möcüzələr verilib, onlar möcüzələrlə dəstəklənə bilər və Peyğəmbər s.ə.və verilən möcüzə vaydır, o Quran-ı Kərimdir. Peyğəmbərimizin s.ə.v digər bir xüsusiyyəti ondadır ki, onun ümməti ən xeyirli ümmətdir və cənnət əhlinin çoxsunu da Peyğəmbər s.ə.və ümmət təşkil edəcək. Bu da Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin özəlliklərindən, xüsusiyyətlərindən biridir. Və Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə e, Peyğəmbər ümmətini vəsf edib buyurur ki: "Kuntum xeyra ummetin uxrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf və tenhuna anil-munkar." E, siz insanlar üçün çıxarılmış, gətirilmiş ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşılığı əmr edir, pislikdən çəkindirirsiniz. Və Allah Subhanahu deyir ki, Allah Subhanahu bizi həmin o cənnətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o ümmətindən bir etsin. Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm digər xüsusiyyəti onun, e, ondan ibarətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsilət sahibidir. Vəsilət nədir? Biz bunu azan duasında, azandan sonra oxunan duada oxuyuruq ki, e, ona vəsilət ver. Vəsilət cənnətdə ən yüksək məqamdır. Bu məqam yalnız Peyğəmbər s.ə.və verilən məqamdır və e, bu Peyğəmbərimizin xüsusi özəlliklərindən hesab edilən bir e, məqamdır. Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin ümməti üzərində olan haqqı nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümməti üzərində müəyyən haqqları vardır ki, bizim hər birimizin borcudur ki, biz bu haqqları qoruyub saxlayaq. İlk haqq ondadır ki, biz bilməliyik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm e, gətirdiyi şəriət sonuncu şəriətdir. Bu Peyğəmbər sallallahu haqqıdır ki, biz onun şəriətini sonuncu şəriət kimi qəbul edək. Və tabi olaq. Və tabi olaq, bəli. İkinci e, odur ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in şəriətinin e, tam şəkildə bizə çatdırdığına iman gətirək. Yəni deməyək ki, Peyğəmbər s.ə.v e, ona bir vərəq istəyirdi, kağız istəyirdi, yəni qələm istəyirdi, onu vermədilər, yazsaydı, nəsə deyəcəkdi, dindən qaldı və s. və s. belə şeylər olmayıb. Peyğəmbər s.ə.v nə varsa şəriətdə hamısını bizə çatdırıb. Yəni risaləti tamamlayıb, tam olaraq. Risalət tamamlanıb. Şəriətdən, dindən nə lazımdırsa, onu bizə çatdırıb. Peyğəmbər s.ə.v e, tarixdənmi və ya kimyadan, fizikadan və s. xeyr. Bunlar aidəti yoxdur dinə. Peyğəmbər bizə sırf dindən danışıbsa, o bizə dini təbliğ etmə onu çatdırıb. Allah Subhanahu buyurur ki: "Əl-yevmə əkməltu lakum dinakum." Mən bu gün sizin dininizi tamamladım. Yəni dinimiz yəni, kamildir. Bəli, dinimiz kamildir. Burada heç bir nöqsan yoxdur. Onu elə heç kəs iddia eləməsin ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsə istəyirdi, kimsə qoymadı və s. və s. iddia iddialar varsa, bunlar hamısı boş şeylərdir. Çünki bu e, Quran-ı Kərimin bayasına ziddir. Hətta yəhudilər Quran-ı kərimin bayəsində qibtə edirdilər. Ki, Allah Teala ayə nazil etdi ki, bugün sizin dininizi tamamladım. Ömər bin Xattaba deyirlər ki, bəs necə bugünü siz bir bayram eləmirsiniz, xüsusiləşdirmirsiniz? Deyir, nə, niyə görə? Deyir, ah, bugün də sizin ayə nazil olub ki, sizin dininiz tamamlandı. Əgər bizdə deyir, belə bir şey nazil olsaydı, belə bir xüsusiyyət olsaydı, biz onu mütləq böyüdərdik, şişirdərdik, bayram eləyərdik. Peyğəmbər s.ə.v-in digər bir e, haqqı ondadır ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-i sevməliyik və onun sevgisini hər kəsdən üstün tutmalıyıq. Yəni, biz Peyğəmbər s.ə.v bizə əmr etdiyi işləri canla başına yerinə yetirməliyik və heç kəsin e, əmrini və qadağasını Peyğəmbər s.ə.v qadağasından, əmrindən üstün saymamalıyıq. Çünki bizim sevgimiz Peyğəmbər s.ə.və ən üstün sevgi olmalıdır. Ona görə Allaha və onun rəsuluna itayət bir mənalı olaraq qeyd olunur ki, bu da Allah s.ə.və onun Peyğəmbərinin haqqıdır. Peyğəmbər s.ə.v-in digər haqqı isə ondan ibarətdir ki, biz Peyğəmbər s.ə.və e, böyük ehtiram göstərməliyik və onu e, öz məqamında yüksək tutmalıyıq. Bu da təbii ki, Peyğəmbər s.ə.və olan önəmli haqlardandır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.və adı çəkiləndə salavat demək, Peyğəmbər s.ə.və hədislər oxunanda hədislərdən yüksəyə səs qaldırmamaq və e, Peyğəmbər s.ə.və-in haqqında danışarkən, vəsfindən danışarkən və s. Peyğəmbər s.ə.v-i e, alçatmamaq, onu təhqirə layiq E, sözlərini işlətməmək onun haqqında və ya onun haqqında o cür e, pis mənfi fikirlər yayınlar. Məsələn, bugünkü gündə o karikaturalar və s. və s. ki, qərb dünyasında islək müsəlmanlara bu cür təsirlər göstərsinlər. Təbii ki, biz müsəlman olaraq Peyğəmbər s.ə.və dərin hörmət bəslədiyimizə görə, ona görə Peyğəmbər s.ə.və hər tərəfdən biz qoruyuruq. Və bu da bizim Peyğəmbər s.ə.və qarşına haqqımızdır ki, onu qoruyaq. Yəni, bizim üzərimizə bu bir haqqdır. Ona görə biz Peyğəmbər s.ə.və həm sevir, həm də onu qoruyuruq E, bu cür nalayiq vəsflərdən və sərbəsələr qoruyuruq. Biz Peyğəmbər səsəm haqqında deyilən bütün o müsbət fikirlər ki, var, biz söylədik, hansı ki, ona verilən xüsusiyyətlər var, özəlliklər var və sərbəsələ, biz bütün onların hamısını qəbul etməliyik. Bu Peyğəmbər səsəmin haqqıdır ki, biz bu xüsusiyyətlərin hamısını qəbul edəyik. Bu da Peyğəmbər səsəmin haqqlarından biridir. Digər haqqı isə ondan ibarətdir ki, biz Peyğəmbər səsəmin haqqında ifrata varmamalıyıq. Yəni, Peyğəmbər səsəmi haqqında E, özünün bizə necə təqdim edibsə, özünü bizə necə tanıtdırıbsa, Allah subhanallah bizdən necə tələb edibsə, biz Peyğəmbər s.ə.və o cür iman gətirməliyik. Bu da Peyğəmbər s.ə.və bizim üzərimizdə olan haqqıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.və hədis-i şərifdə buyurur ki, Lə taturun kəmə ətətun nəsara əl-məsih ibn Maryam. Nəsranilər, yəni xristiyanlar, Məsih, e, İsa Məsihi, yəni Məryəmin oğlu Məsihi ifrata vardıqları kimi mənim barəmdə o cür ifrata varmayın. Yəni məni olduğum kimi qəbul edin, mən sizə necə öyrətmişəm, məni o cür qəbul edin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu e, haqqında e, fərziyyələr uydurmaq, xəyallar uydurmaq və ya onun e, biz burada oturmuşuq, danışırıq, Peyğəmbər bizi eşidir, duamızı qəbul edir və s. bu kimi etiqadlarda olmaq və ya e, demək ki, ya Rasulullah mənə filan şey, filan şey və s. verir və s. Bunlar hamısı Peyğəmbər sallallahu haqqında ifrata varmaqdır. Bunlar qəbul edilməz hallardır. Çünki bizdən xeyirlilər, bizdən əvvəl olanlar Peyğəmbər səhəm əshabı, hansı ki, Peyğəmbərin 23 il ərzində tələbəsi olublar. Onlar Peyğəmbəri bizdən daha yaxşı tanıyıblar, bir vaxt yaşayıblar, bir yerdə yatıblar, durublar, yeyiblər, içiblər. Yəni, həyatları yaxın olub bir-birinə. Ona görə onlar e, o hallara daha yaxın olduqlarına görə biz onların getdiyi yolla, qoyduğu yolla gedməliyik və bütün məsələlərdə. O cümlədən də Peyğəmbərlərə imanda və xüsusən də Peyğəmbərimizə sallallahu olan münasibətdə. Peyğəmbər sallallahu digər bir hüququ ondadır ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsini, əhl-i beytini və əsabını sevməliyik. Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsi, onun həyat yoldaşları və qızları, əhl-i beyti, onun e, yaxın qohumları idi, hansı ki, onlar əhl-i beytə aid olurdular. Onlar sevməkdir və əshabı isə Peyğəmbər s.ə.v-in tələbələri idi. Ki, hansı ki, onlar e, iman gətirmişdilər və iman üzərində də dünyasını dəyişmişdilər. Yəni onlar Peyğəmbər s.ə.və iman gətiriblər, yəni Lə ilə illallah, Muhammed Rasulullah kəlməsinə şəhadət veriblər, bu şəhadətlərini qoruyublar, saxlayıblar və ta ölənə qədər bu cürdə yaşayıblar. Yəni müsəlman olaraq dünyanı dəyişiblər. Bunlar sahabə sayılır ki, Peyğəmbərin həyatında, sağlığında bu vəsiflə iman gətiriblər. Və o kəslərin də biz hörmətini saxlamalıyıq və e, bu e, məsələ, yəni ki, bu xüsusiyyətlər haqqında təbii ki, bu ayrıca bir mühazirə mövzusudur, uzun mövzudur. Lakin ümumilikdə biz buna Peyğəmbər s.ə.v bir haqqı kimi baxırıq ki, onun ailəsi, əhl-i beyti və bir də əshabı. Bunların da haqqı odur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in haqqıdır. Yəni, onların haqqında qorumaq e, lazımdır. Bu mütləq bir amildir. Əbdürrəhəm müəllim, Peyğəmbər s.ə.v-i yuxuda görmək hansı anlamdadır? Ümumiyyətcə, bu mümkündürmü? Bəli, Peyğəmbər s.ə.v biz əvvəldə dediyimiz kimi Peyğəmbər şəriəti ümumidir. Yəni o Peyğəmbər şəriəti e, sonuncu şəriətdir və kamil şəriətdir. Allah Subhanahu buyurur ki, biz mən sizin dininizi tamamladım. Bu dinimizdə hətta xırda bir məsələnin də cavabı mövcuddur. O cümlədən də Peyğəmbər sallallahu yuxuda görülməsi məsələsi. Peyğəmbər sallallahu hədis-i şərifdə buyurur ki, e, kim məni yuxuda görərsə, həqiqətən də məni görmüş olar. Çünki şeytan mənim cildimə girə bilmir. Bu da Peyğəmbərimizə verilən xüsusiyyətlərdən biridir ki, Allah Subhanahu taala şeytana haram edib şeytana qadağan edib ki, Peyğəmbər s.ə.v-in cildinə girə bilməsin. Ona görə də kim həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v-i olduğu vəsfi ilə görərsə yuxuda, o həqiqətən Peyğəmbər görmüş sayılır. Hətta e, bəzi sahabələr, bəzi alimlər, məsələn, Məhəmməd ibn Seyrin kimi alim, e, ona gəlib deyirdi ki, məsələn, kimsə ki, ey Məhəmməd ibn Seyrin, mən bəs Peyğəmbər s.ə.v-i yuxuda görmüşəm. Deyir ki, vəsf elə, necə görmüsən? Danışar, danışardı, məsələn, indi bizdə moddur, deyir ki, gördüm, ağ paltada da ağ saqqalı var. Peyğəmbəri görmüşəm yuxuda. Deyir ki, yox, sən Peyğəmbər sallallahu görməmisən yuxuda. Niyə görə? Hə? Çünki Peyğəmbər sallallahu e, ağ saqqallı olmayıb. Peyğəmbər sallallahu saqqalı qara olub. İnsanlar e, bir növ dindən uzaq düşdüyünə görə, cəhalət çox yayıldığına görə, təbliğat e, mənfi yönə getdiyinə görə insanlar bəzən belə anlaşılmaz qəribə e, hallara düşürlər. Amma Allahdan ondan diləyirik ki, Allah Subhanahu ümmətimizə, e, xüsusən bizim millətimizə Allah Subhanahu hidayət versin. Allah Subhanahu onları Peyğəmbər s.ə.v-i e, yuxu, yuxularına salsın Peyğəmbər s.ə.v-i, Peyğəmbər s.ə.v onları İslama dəvət eləsin. Və bu da Allah s.ə.v onlara e, bir e, lütf olar, mərhəməti olar. Tək onlar Allah s.ə.v istəsinlər. Onlar istəsələr, Allah s.ə.v verəcək. Amma istəməsələr, insan istəməsə ki, Allah s.ə.v onu yönətsin bu yola, haqq yola, İslam yoluna, e, dinimizin əsaslarına, dayalarına, Allah s.ə.v onu, onu məcbur verməyəcək. Çünki e, Allah s.ə.v məcbur versə, O artıq ədalətsiz olar. İnsan istəməlidir, çalışmalıdır. Sən əgər bir qarış gəlsən Allah Subhanahu tərəf, Allah Subhanahu sənə tərəf bir dirsək gələr. Bir addım gəlsən, Allah Subhanahu bir neçə addım gələr sənə tərəf. Yəni Allah Subhanahu sənin üçün o qapıları açar. Və Allah Subhanahu diləyir ki, hər bir vətəndaşımız, hər bir e, Azərbaycanlı bu addım atıb istəsin. İstəsə Allah Subhanahu ona bəxş edəcək o hidayəti. Abdurrahman müəllim, mövcud zamanımızda ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri də budur ki, peyğəmbərlərin sağ və yaxud da ki, dünyasının dəyişmiş olması. Bir qism insanlar söyləyirlər ki, onlar sağdır, onlardan istəmək olar və s. və ilaxır. Amma e, digər e, insanlar e, söyləyirlər ki, onlar artıq dünyasını dəyişiblər və onlardan artıq heç nə istəmək olmaz. Bu barədə sizin fikriniz? Bəzi insanlar peyğəmbərlərin ölmədiyini, sağ qaldığını və s. və s. iddia edirlər. Lakin e, biz Quran-ı Kərimə nəzər salsaq görərik ki, Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə nəinki İsa peyğəmbəri və ya Məhəmməd peyğəmbəri bir çox peyğəmbərləri ölməklə vəsf edib. Və Allah Subhanahu Quran-ı Kərim buyurur ki: "İnnəkə meyyitun və innahum meyyitun." Sən öləcəksən, onlar da öləcəklər. Allah Subhanahu Məhəmməd peyğəmbərə buyurur ki: "Sən öləcəksən, onlar da öləcəklər." Başqa ayədə isə buyurur ki: "Kullu nəfsin zaiqatul maut." Hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. Başqa ayədə buyurur ki: "İzha və izhadar Yaqub el-mautu." O zamanki Yaquba ölüm gəldi. Allah Subhanahu e, bütün peyğəmbərlərin öldüyünü, onları öldürdüyünü Allah Subhanahu yəni ki, canlarını aldığını, artıq bu dünya həyatından əlaqələrinin kəsildiyini bizə bildirir. Yalnız İsa peyğəmbər Aleyhisselam haqqında Allah Subhanahu fərqli bizə məlumat vermişdir ki, Allah Subhanahu bizə bilir ki, o vaxt ki o e, insanlar ki, hansılar ki Yahudilər İsa Aleyhisselamı öldürmək istəyirdilər, onu artıq gətirirlər çarmıxa çəkməyə. Allah Subhanahu İsa Aleyhisselamı e, buyurdu ki, İnni mutovaffika və rafiuka iləyyə. Ey İsa, mən səni vəfat etdirəcəm və özümə tərəf qaldıracam. Mutovaffika sözü, e, alimlər bunun haqqında bir neçə məna söyləyiblər. E, İbn-i Cərir Rahmanullah buyurur ki, təfsir alimidir. Həm də tarix, böyük tarix kitabı var, təfsiri də var. Buyurur ki, mutovaffika, yəni səni özümə tərəf qaldıracam. Yəni, bu mutavafikə sözü, yəni yatızdırıb səni qaldıracam yuxarı, bu mənadadır. Və bu haqda İbn-i Cərir Rəhmullah Quran-Kəmdən başqa ayə gətirir ki, Allahu yetevəffəl ənfusə heynə mavtihə. Nəfslər ölən vaxt Allah insanları vəfat etdirir. Yəni, e, insan ki, o ölüm ayağında ki, o qapanmaya düşür, qapanmaya düşür, amma tam ölmür. Qapanmaya düşür, o kritik an deyirlər. O, o ana ki, düşür insan. O artıq e, İsa Aleyhisselam Allah gibi o vaxtda Allah İsa Aleyhisselam salıb və o cür qaldırıb səmaya. Amma İsa Aleyhisselam ölməyib. Və biz etiqat edirik ki, İsa Aleyhisselam bir vaxt gələcək, e, Allah Subhanahu onu qaytaracaq qiyamətə yaxın bir vaxtda və o gəlib Məsih Dəccalı hansı ki insanları Allahın haqq yolundan azdıracaq, onu öldürəcək və ondan sonra İsa əleyhissalam e, vəfat edəcəkdir. Və o da İsa əleyhissalam da vəfat edəcək. Yəni o da tam axıra qədər sağ qalmayacaq. Allah Subhanahu buyurur ki: "Və in min əhlil-kitabi illə la yu'minanna bihi qabla mautihi." O ölümündən qabaq əhl-i kitabdan hər bir kəs ona iman gətirəcək. Yəni burada bu ayə İsa əleyhissalam haqqında nazil olub yəni İsa Aleyhisselamın ölümündən öncə əhl-i kitabdan olan insanlar ki, olacaq, onlar hamısı İsa Aleyhisselama iman gətirəcəklər və bu ayədə də Allah bizə bildirir ki, İsa Aleyhisselam e, ölmüşdür, dünyasını dəyişmişdir və e, daha doğrusu dəyişəcəkdir. Ona görə bütün peyğəmbərlər ölmüşlər. Yalnız İsa Aleyhisselam istisna edilmişdir və o da e, bir vaxt gələcək, İsa Aleyhisselam da dünyasını dəyişəcək və e, peyğəmbərlərə iman e, haqqında mənim E, hər halda bu fikrimi tamamlamaq üçün söylədiyim bu qədər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Hörmətli tamaşaçılar, mən söz növbəmdə qeyd etmək istəyirəm ki, bu dəfəki proqramımızda biz peyğəmbərlərə iman haqqında danışdıq. Həm söhbətim ilahiyyatçı Abdurrahim Muradlı idi və Allah Taala'dan diləyirəm ki, hər birimizə imanın bütün bu 6 şərtinə dəqiq, kamil şəkildə riayət etməyə nəsib etsin. Vəssalam. Bu günlük bu qədər. İnşallah gələn dəfə yenidən görüşmək ümidi ilə. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Siz məni Allaha nankorluq etməyə və haqqında heç bir bilgim olmayan şeyləri ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi o qüdrətli və çox bağışlayan Allaha çağırıram. Şübhəsiz ki, məni istahiş etməyə çağırdığınız şeylərin nə bu dünyada, nə də axirətdə çağrı haqqı vardır. Dönüşümüz Allahadır. Həddini aşanlar isə atəş əhlidirlər. Mənim sizə dediklərimi tezliklə xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.